Dievišķā medniece Grieķu mitoloģijā ir stāsts par Artemīdu, dievišķo mednieci. Artemīda bija izcilākā medniece, jo medīja bez piepūles. Viņa viegli piepildīja savas vēlmes un dzīvoja ideālā saskaņā ar mežu. Viss mežā Artemīdu mīlēja, un kļūt par viņas medījumu bija pagodinājums. Nekad nelikās, ka viņa medītu, jo viss, ko viņai vajadzēja, atnāca pats. Viņa bija visveiklākā medniece, bet tas viņu padarīja arī par grūti iegūstamu medījumu. Viņas dzīvnieka veidu, veidos bija burvju briedis, ko gandrīz nav iespējams notvert. Artemīda dzīvoja ideālā saskaņā ar savu mežu. Līdz kādu dienu karalis deva pavēli Zeva dēlam Hereklam notvert Artemīdas burvju briedi. Heraklis kuru neviens nekad nebija pieveicis, neteicās. Viņš devās mežā notvert briedi. Briedis ieraudzīja Hēraklu, bet nebaidījās. Tas atļāva Hēraklam pienākt tuvāk, bet, kad viņš mēģināja to sagūstīt, bēga. Hēraklam nebija ne mazāko izreču notvert Artemīdu, ja nu vienīgi kļūstot par labāku mednieku nekā viņa. Hēraklis pasauca Hermeju, visātrāko dievu ziņnesi, lai tas aizdod viņam savus spārnus. Nu, Hēraklis bija tik ātrs kā Hermejs, un drīz vērtīgais medījums bija viņa rokās. Jūs varat iedomāties Artemīdas reakciju? Viņa bija notverta un vēlējās atriepties. Viņa vēlējās nomedīt Hēraklu un darīja, ko varēja, lai viņu sagūstītu. Bet nu Hēraklis bija vis, visgrūtāk iegūstamais medījums. Hēraklis bija tik brīvs, ka Artemīda nespēja viņu sagūstīt, lai kā centās. Artemīdai Hēraklu nemaz nevajadzēja. Viņai bija vajadzība viņu iegūt, bet tā, protams, bija ilūzija. Viņa ticēja, ka ir iemīlējusi Hēraklu un gribēja viņu sev. Vienīgā doma viņas prātā bija iegūt Hēraklu, un tā kļuva par apsēstību, līdz viņa vairs nebija laimīga. Artemīda sāka mainīties. Viņa vairs nedzīvoja saskaņā ar mežu, jo nu medīja tikai tādēļ, lai iegūtu medījumu. Artemīda pārkāpa pati savus likumus un kļuva par plēsoņu. Dzīvnieki no, sa, no viņas baidījās un meši sāka viņu atraidīt, bet Artemīdai bija viena alga. Viņa neredzēja patiesību, viņas prātā bija tikai Hērakls. Hēraklam bija daudz, kas darāms, bet dažreiz viņš devās uz mežu apciemot Artemīdu. Katru reizi Artemīda centās viņu nomedīt, Kopā ar Hēraklu viņa jutās ļoti laimīga, bet zināja, ka viņš aizies, tāpēc kļuva greizsirdīga un privāti īpašnieciska. Katru reizi, kad Hēraklis devās projām, viņa cieta un raudāja. Viņa reizē ienīda un mīlēja Hēraklu. Hēraklam nebija nejausmas par to, kas notiek Artemīdas prātā. Viņš nemanīja, ka tiek medīts. Viņš mīlēja un cienīja Artemīdu, bet viņa to negribēja. Viņa gribēja viņu sev, viņa gribēja medīt un būt plēsoņa. Viss mežā pamanīja pārmaiņas. Artemīdā tikai ne viņa pati. Viņas prāt viņa vēl joprojām bija dievišķa medniece. Viņai nebija ne jausmas, ka viņa ir kritusi. Viņa neapzinājās, ka mešs, kas līdz šim bijis paradīze, nu ir pārvērties ellē, jo pārējie mednieki grima kopā ar viņu. Viņi visi kļuva par plēsoņām. Kādu dienu Hermējs iemiesojās dzīvnieka veidolā, un līdz ko Artemīda grasījās viņu nogalināt, pārvērtās par dievu un atvēra viņai acis. Viņa saprata, ka ir zaudējusi savu gudrību, un ar šo apziņu devās pie Hērakla lūgt piedošanu. Tā bija tikai viņas iegriba, kas noveda viņu līdz pagrimumam. Runājot ar Hēraklu, viņa saprata, ka nemaz nav nodarījusi viņam pāri, jo viņam nav bijus, bijis nejausmas, kas notiek viņas prātā. Tad viņa palūkojās apkārt un ieraudzīja, ko ir nodarījusi mežam. Viņa atvainojās katrai puķei un katram dzīvniekam, līdz atguva to mīlestību, un Artemīda atkal kļuva par dievišķo mednieci. Es to stāstu, lai paskaidrotu, ka mēs visi esam mednieki un medījumi. Viss esošais ir gan mednieks, gan medījums. Ko mēs medījam? Mēs medījam, lai apmierinātu savas vajadzības. Es jau esmu runājis par prātu un ķermeņa attiecībām. Kad prāts tic, ka ir ķermenis, tad vajadzības ir tikai ilūzija un nevar tikt apmierinātas. Kad dzenamies pēc tā, kas nav reāls, mēs kļūstam par plēsoņām, jo dzenamies pēc tā, kas mums nav vajadzīgs. Cilvēki medī mīlestību. Mēs jūtam, ka mums šī mīlestība ir nepieciešama, jo domājam, ka mums tās nav. Mēs nemīlam sevi. Mēs medījam mīlestību citos, gaidām mīlestību no viņiem, bet viņi taču ir tieši tādā pašā stāvoklī kā mēs. Arī viņi sevi nemīl. Tad cik daudz mīlestības mēs no viņiem varam iegūt? Mēs vienīgi radām vēl lielāku vajadzību. Mēs medījam un medījam, bet pareizā vietā, bet nepareizā vietā, jo citiem cilvēkiem nav tās mīlestības, kas mums ir vajadzīga. Kad Artemīda saprata savu krišanu, viņa atguva sevi, jo viss nepieciešamais bija viņā pašā. Tā ir ar mums visiem, jo katrs no mums ir kā Artemīda pirms krišanas un atbrīvošanās. Mēs visi medījam mīlestību, Mēs medījam taisnīgumu un laimi. Mēs medījam Dievu, bet Dievs ir mūsos.